svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts s, svētā, burts v, vienaldzība. Svētā vienaldzība. Ignāciskais termins. Tātad svētā vienaldzība. Nepieķeršanās nekam, tikai Dievam, kas rodas no nobriedušas harmonijas un paļāvības uz Dievu. Svētā vienaldzība bieži vien rodas no nobriedušas harmonijas, ja sirds ir noformēta. Ieps par to ir teicis – labo pieņēmām no Dieva, kāpēc nevaram pieņemt slikto? Ieba grāmatā, otrā nodaļa, desmitais pants. Nepieciešama pilnīga paļāvība uz Dieva. Ne mana griba, bet tava griba, lai notiek. Un ko tad nozīmē būt brīvam? Brīvam, tātad svēti vienaldzīgam. Bet tas nozīmē mīlēt to, ko darām, mīlēt visus cilvēkus, tā lai nebūtu simpātijas pret kādu vai antipātijas. Tas nenozīmē, ka mums vispār nevar būt simpātijas, bet ka Dievs ir pirmajā vietā. Jēzum pat nebija Betlēmē, kur galvu nolikt, bet viņš atrada sev māju vietu, un garīgā brieduma mērs ir mīlestība. Īpaši uz ļauno atbildēt ar labo, ņemot uz sevi tuvākā nastu. Un tagad neliela iedziļināšanās. Īstenībā vienaldzībā tas ir tāds prata stāvoklis, kurā mēs zinām, ka neesam dievi, neesam dievs. Ne es esmu savas dzīves autors un avots. Ka īstenībā tikai dievs ir tas, kurš man ir veidojis, un tas, kas man atpestīs. Tāpēc tā vienaldzība ir brīvībā no nervozitātes, kurā ir tipiska cilvēkiem, kuri grib veidot savu dzīvi pēc sava prāta. Istenībā tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tas nozīmē ne tikai debesīs un zemes, bet arī manā sirdī. Un šeit ir tā vienaldzība, kurai praktiski tā ir gatavība pieņemt dieva, dieva gribu un dieva klātbūtni savā dzīvē. Jautājumu un atbilžu vakars. Tātad svētā vienaldzība. Man šķiet, jūs nepieminējāt, kā pie viņas tikt, kā tādu svēto vienaldzību sasniegt. Tas nav stāvoklis, kuru var sasniegt vienu reizi un pēc tam dzīvot pēc, tā, pēc tās vienaldzības. Un nu, tas ir garā stāvoklis, kurš ir arī dieva dāvana. Atkarīgi no situācijas, atkarīgi no manā sirds stāvokļa. Un atkarīgi arī no tas, kā es esmu ticīgs, cik dziļi es ticu dievam. Ja es gribu visu risināt, tad, tad kādreiz nu, kļūdas vai neveiksmes man padarītu nelaimīgu. Tomēr ir arī tādas situācijas, kurā nu, cilvēks ar mieru var pieņemt arī dažādus šķēršļus, pretestības un tā tālāk. Un tā ir dieva dāvana. Jā, tieši tā kā priesteris teica, viss ir dieva dāvana, bet es gribētu teikt, ka mazliet, mazliet jau var kaut ko darīt. Tās mazās askēzes jau var. Un mēs jau esam runājuši arī par to, cik svarīgi ir analizēt savas emocijas. Un tieši tad, kad mēs sirdsapziņas izmeklēšanu veicam vakaros, tad mēs varam palūkoties, kādas manas emocijas bija. Ja tās bija negatīvas, tad kā var jālūdz Dievam tikt vaļā no tām? Un analizējot tās, varbūt uzrakstot arī man pašai personīgi palīdz, kad es pierakstu, kāda ir mana emocija bijusi galvenā – kāpēc es esmu sarūktinājusies, ja tā ir bijis. Un lūdzu Dievam, lai viņš palīdz man tikt no tā vaļā. Un palīdz arī, ja ir gadījumā kāds konflikts ar kādu cilvēku bijis, tad izrunāties ar to cilvēku tad, kad jau abi ir nomierinājušies, viens, kurš aizvainojas, otrs, kurš jūtas sarūktināts, viņi pārunā un salīgst mieru. Un tas tomēr ir tāds mazs palīgs stāvoklis, lai sasniegtu šo svēto vienaldzību. Nu, var teikt arī, ka eh, svētā vienaldzība ir, eh, ir vajadzīga arī pozitīvās situācijas, kurš eh, esam ļoti laimīgi, priecīgi un tā tālāk. Un, lai neiekrītu tādā emocionālā eiforijas stāvoklī, jo tā arī ir briesmīga. Tātad, tātad svētā vienaldzība palīdz mums arī, arī saglabāt kādu līdzsvaru, emocionālu un garīgu. Kāda ir galvenā svētās vienaldzības atšķirība no citu prakšu piedāvātajiem apziņas miera stāvokļiem? Svētais Ignācijas nekad nerunāja par vienaldzību kā tādu savas emocijas un prātā izslēgšanu. Tomēr ir dažādas, dažādas metodes, vai garīgas, vai pseidogarīgas metodes, kurā grib izslēgt mūsu ķermenisko daļu – teiksim, tā, neakceptē cilvēku kā tādu ķermeņa un garā būtni un grib izslēgt šo ķermenisku. Un ķermeņam pieder arī, arī dažādas eh, emocijas. Svētais Ignācijs vairāk runā par to, lai kontrolētu mūsu emocijas un zināt, kā to sauc. Lai pēc tam atvertu sirdi un lai zinātu, kas mums vajag. Zinātu, par ko lūgt Dievam. Nevis, lai bektu no realitātes, tāpēc, ka es jūtos slikti, jo man ir sliktas emocijas. Bet kā tas emocijas atdod Dievam, lai viņš pārveidotu mūsu nemieru uz savu mieru, uz savu gribu manā dzīvē. Tas ir galvenā atšķirība, kurā nedrīkst bēgt no realitātes, bet vairāk dod vietu Dievam, lai viņš pārveidotu šo realitāti uz pēc sava prāta. Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Jēdzienu skaidrojošo vārnīcu gan vietnē katolis.lv, gan Radio Marija Viļņos veido māsas kalpones Ginta, Inese un jezuītu tēvs Tadeušs. Tas viss notiek viestura vizuļa stingrā uzraudzībā.